اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهن إلا ما جعلته سهنا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطن باطنا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم توفنا مسلمين وأنت راض عنها عنا وألحقنا بالصالحين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Nega hvalimo na njegovoj potpunosti u svemu. Njemu zahvalijemo na njegovoj savršenoj naredbi, zabrani i odredbi po svakom pitanju. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah uputi napravi puta je upućen. Koga Allah u zabludi ostavi, u zabludi ostavi nikoga neće uputiti. Zato spasa sebi, sreće sebi i Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo tražimo kad srcem i riječima i dijelima dok živimo, svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahu rob najbolji, njegov poslanik posljednji kojega je Allah subhanahu wa ta'ala poslao da nam dostavi ono što Allah hoće od nas, da nam prenese istinu, da nam pokaže kako se ispravno vjeruje, kako se po vjerovanju ispravno djeluje, primjenjuje, kako se musliman ponaša i da nam odgoji jednu takvu generaciju, da ne bi neko rekao mogu je to on, on je poslanik, pa je Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upotpunio misiju, sebi ga povukao, a i za sebe primjernu generaciju ostavio i svima nama primjer ili primjerom svojim i preko svojih učenika pokazao ono zbog čega ga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao. Na nama je ostalo samo da se okoristimo primjenom ili ne do Allah da odbijemo, pa na ahiretu fasujemo, ni manje ni više. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, svi će ući u džennetu sam onaj ko odbije. Kažu, ko će odbiti to Allah, poslanik će kaže, ko mi bude pokoran, taj će ući u džennetu. Ako mi, ko mi bude nepokoran, taj je već odbio. Neka je Allah salavati sallam na Muhammeda, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga iskreno ispravno Allaha radi budu slijedili do sudnjega dana moleći Allah da nas učine od takvi. A zatim, nakon govora o imanu, šeho Islam ibn Taymiyyah rahimahullah u ovoj poslanici o islamskom vjerovanju, upućenoj stanovnicima grada Vasit, poznatio je kao Vasitijska akida, prelazi na još jedan temel od temela vjerovanja ehli sunnata val džamaata, a to je vjerovanje muslimana po pitanju ashaba, odnosno drugova poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme. Da, ova stvar iako nije od ruknova imana, ona je od, jedna od osnova ispravnog vjerovanja, zato što su neki vremenom, nakon što je Allah poslao poslanika, sallallahu aleyhi ve selleme, nakon što se poslanik zadržao koliko treba se zadržiti, nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispunio misiju, nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dostavio Kur'an i Sunnet i pokazao i za sebe primjernu generaciju ostavio. Primjer svima do sunnjeg dana. Neki su došli pa srcima ili jezicima postupali i vjerovali suprotno od onoga što stoji u Kur'anu koji je Allah dostavio preko poslanika i što stoji u riječima poslanika koji je Allah subhanahu wa ta'ala objavio te riječi, pa su se neispravno podeli prema toj generaciji. Tako da je ova stvar spomenuta u knjige Akide, jer se tiče Akide. Zato što Akide ili vjerovanje je vjerovanje Allahu. Opitan onog što je objavio u Kur'anu ili Sunnetu. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala objavio neke stvari, i one su se podrazumijevale stoljećima, zato što muslimani nisu griješili pod tim pitanjima, i dođe vremenom neko i počne da radi suprotno, da vjeruje suprotno, automatski ulema objašnjava tu stvar, vraća na početne postavke, što bi rekli, objašnjava propise i to se onda spominje kao tačka. Kao tačka kojom se prepoznaju sljedenici izvornog islama u odnosu na one koji su u datom vremenu skrenuli s pravom. Tako da je ovo vremenom postala tačka od osnovnih tački akide, ona je uvijek bila osnovna, te stvari spominjane u Koranu, ali nisu naglašavane kao mnoge druge stvari dok nije došla potreba za tim. Kad se javila potreba? Kad je neko počeo da vjeruje suprotno onome što je stoji u Koranu ili sunnetu Muhammeda s.a.w. Nažalost, ovo nije novije pitanje, ovo pitanje je veoma staro. Ashabi su doživjeli da neko prema njima postupa suprotno onome što Allah subhanahu wa ta'ala traži od vjernika. Ashabi su dočekali sve ove frakcije protiv kojih se govori o ovim stvarima. Cilj objašnjavanja islamskog vjerovanja je da muslima nauči šta je ispravno, da bude od onih skupine koja je spašena, koja je odabrana, koja je potpomognuta, o kojoj smo govorili u uvodnim predavanjima, da bude od onih koji idu ka ženetom, a neko idu ka vatri svojim nespravnim vjerovanjem. I da se objasni i odgovori onima drugima kako bi ih se pozvalo i upozorilo. Da se time poveća ubjeđenje onoga koji je na pravom putu kad čuje dokaze i da se time pošere poruka i spomene i upozori i pozove onaj koji je skrenuo. Pobijajući njihove dokaza koji ih imaju, svako se na nešto vadi i nečim dokazuje ono u što vjeruje. Stoga, Ovdje se objašnjava šta je ispravno vjerovat, spominju se dokazi koji su ujedno dokaze protiv onih koji su skrenuli po tom pitanju. Po pitanju sahaba postoje ljudi koji su dotjerali, to je Ahli Sunnet Val Džemaa, došli do mjere koja se traži. Postoje ljudi koji nisu dobacili onoliko koliko treba, nisu im dali njihovo pravo, nisu ih ispoštovali kako treba, nisu uradili ono što Allah hoće i postoje ljudi koji su prešli granicu, koji su pretjerali po pitanju nekih od njih. Kao što će biti govora kasnije pogotovo kad budemo radili stavi islama po pitanju poslanikove sallallahu a nehe vasenove porodice i naše obaveze i prava prema njima. Zato šeh počinje ovaj odlomak sa rečima ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم od temela vjerovanja ehli sunnata vab džemaata, a govor smo ko su ti i zašto su tako nazvani, je kaže, doslovno je prevedeno, sigurnost njihovih jezika i srca, odnosno, drugim riječima rečeno, davanje njihovog prava ili njima prava ashabima, srcem i jezikom da se ne ogriješim prema ashabima jezikom niti srcem. Po pitanju kaže ashaba Rasul, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ko je ashab? Ko nas prevodi kao drug? Može se tako reći. Ko ti je drug? Onaj koga sretneš ko slučajnog prolaznika ili onaj ko se s tobom druži duže vrijeme drugi onaj ko se s tobom druži duže vrijeme. U svim jezicima i svim običajima. I tako i u arapskom jeziku. Ashab se ne kaže osim za nekoga u arapskom jeziku. Osim za nekoga koje je uznešto stalno ili dugo. Da je neko prepoznatljiv po nečemu. Pa Allah za nevjernike kaže da su ashabun nar. Kod nas prevodi kao stanovnici vatri. Doslovno prevedeno drugovi vatri. A što ovo vatri? I za jednog vjernika kaže da je min ashabin nar. Za sina Adamova koji je ubio svog brata. Pa ima dio učenjaka i mufesira koji kaže ovaj dokaz da on time izašao iz vjere, drugi dio kaže nije, u nije kufr nikad bilo. I nije ni dan danas, jest veliki grijeh ali na osnovu hadisa poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam, u kome se kaže da onaj ko uvede neku u stvari ima grijeh onih koji ga slijede. Pa spominje poslanik sa njegov primjer i kaže kogod ubije nekoga do sudnjeg dana, dio tog grijeha ide na onom Ademovog sina koji je uveo običaj ubijstva na zemlji, prvi to počinio. Allah subhanahu wa ta'ala zbog kazne koju je zaslužio će dugo biti u džahennemu, naziva ga drug vatri. Ashab. Da je bin ashabin nad. Pojenta ovoga svega je da se ashab kaže u jeziku i običaju, u arapskom jeziku, inače i govoru Arapa, za onoga koji je dugo uz, neko, uz nešto. Osim u jednom jedinom slučaju. A to su ashabi Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa Ashab Allahova poslanika po definiciji je svaki vjernik koji ga je sreo vjerujući u njega, sreo ga. Ne znači vidio ga jer mi, može biti slijep, a da ga je sreo. Ili ga vidio makar iz daleka, vjerujući u njega sallallahu aleyhi ve seneme i umro na imanu. Makar između toga imamo pored kufra, po ispravnije mišljenje. Znači uslov je da ga nije sreo ko nevjernik pa zatim prime islam, nego je sreo ko vjernik i da je okončao svoj život ko vjernik. Makar to bio susret, obični kratak. Nakar to bio on u masi nekoj, kao što je na opasnom hađu, pa ga vidio iz daleka. Sallallahu anehi wa sallam. Zbog počasti i vrijednosti poslanika Muhammeda, sallallahu anehi wa sallam, dovoljno je da ga sekundu sretniš. Makar bio spriječen da ga vidiš. Ili da ga vidiš iz daleka, makar ne šta govori. I da dobiješ ovu veliku nagradu. I Allah subhanahu wa ta'ala nije ovo omogućio osim onima, onima kojima je tu dobrotu htio najbolji ljudi koji su hodali zemljom su Muhammed alaihi sanam, zatim Ibrahim alaihi sanam, zatim ostala trojica od Ulu Nazm, onih probranih poslanika, zatim poslanici, zatim svi vjerovjesnici, ostali koji nisu poslanici. A onda idu ostali ljudi da ih tako nazove. Najbolji čovjek koji je hodio zemljom, a nije mu Allah objav objavljivao, je jedan od ashaba Muhammeda sallallahu alaihi sallam. A najbolja grupacija koja se ikad pojavila na zemlji, to Allah u Kur'anu kaže, kuntum hajra ummetin uhriđat lin nas, vi ste najbolji ummet koji se pojavio na zemlji. Su ashabi Allaho, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, oni kojima je Allah objavio te riječi. A među njima imaju vredni od vrednika. Pa najbolji ljudi ikad koji su hodili zemljom, bolji od sinova Ademovih, koji nisu bili poslanici bolji od Havarijina Isa a.s. i drugih poslanika su ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I Allah ih naziva najboljom zajednicom. Ima mnoštvo dokaza za to. Od toga je onaj hadis koji smo spominjali na početku, da mi je trebalo zadokazivati da, da je obaveza se na njih ugledati u vjerovanju, kad kaže poslanik sa svim hajrul kuruni karni, najbolja od svih generacija je moja generacija. Thumme ledine ilunam, thumme ledine ilunam. Zatim onih koji slijede, zatim onih koji slijede. da bi postigao tu blagodat, potrebno je da ti Allah da koji svako drugo. Allah bira za što, koga hoće za što hoće. Da se rodiš od ova poslanika sa zemlje, da te Allah uputi i pomogne da ga vidiš i sretneš. A što se više s njim družiš, to si bolji i više se koristiš. I bolji si i ugledniji. Najugledniji kod Allaha su najbogobezniji, da li to spravilo stoji. Ali Allah da upravo oni koji se druže s poslanikom sa Lasem družili, da su i bili najbogobojazni. Da se od njega najviše ukoriste. Isti je, braćo, moj slučaj sa onima koji se druže sa nasljednicima poslanika sa Lasem u svom vremenu i na svom prostoru. Upravo zbog nasljedstva koje im se prenosi, a ne zbog njih sami. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je najčasnije i najbolje stvorenje i vjernicima najdrže stvorenje i obavezan nam je da ga volimo više nego sebe volimo i sve svoje voljene, upravo zato što ga Allah učinio tim poslanikom, a ne zbog njegovog izdaja, zbog njegove krvi, ne zbog njegovog porijekla. Da je Allah objavio nekom drugom, mi bi tog drugog smatrali. Tim što smatramo Muhammeda sallallahu alaihi wa Najbolji ljudi koji su hodili zemljom, ljudi za koje Allah kaže na više mjesta, radi Allahu anhum wa radu anhum, pečat nosili dok su živjeli. Allah s njima zadovoljan, i oni je zadovoljni s njim. Poslanik sasvim kaže najbolja generacija. Allah kaže najbolji umet. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za njih da im je Allah obećao oprost i veliku nagradu njima, a ne drugima. Kad kaže minhum, citirat ćemo taj kasnije ako Allah da, znači ovdje njima, a ne drugima Ostali vjernici se trude, pa neko će da bude, nekome će da bude oprošten, neko će da bude kažnjen, pa onda u džennetu vere. A za njih Allah kaže وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم عملوا الصالحات lahum magfiratan wa ajran azima. Allah im obećao, kaže njima, onima koji vjeruju dobra djela čine među njima, oprost i veliku nagradu. Zamisli hodaš zemljom i spadaš u grupu za koju je već došao pečat nakon vremena, nisu ti ajit na početku došli u kasni. Da je Allah zadovoljan s tom ekipom. Da Allah obeću obrot, da Allah nikom duže ne ostaje. Da Allah obeću veliku nagradu. Da si ti zadovoljan, da ćeš biti zadovoljan sa Allahom na ahiretu. I onda čuješ, kao što je rečeno Aisha radijallahu anha, imaju, kaže, ljudi mrze i priča pričaju loši protiv ashaba, čak i, kaže, protiv Ebu Bekra, Omera, Osmane, ali... Šta imaš da misliš o tim ljudima? A šta da misliš o ovima o kojima se govori? Aisha radijallahu anha odgovara, zašto se čudite? To su bili najbolji ljudi koji su završili sa svojim djelima. Prestala su im djela jer su preselili pa Allah nije htio da im prestane nagrada. Zbog položaja kojeg imaju. Pa on mrtav u kaburu, a nekoga priča protiv njega je svojemu se vapeša. Da mu igra, i dalje nagrada traje. Toliko Allah je odabrao i počastio te ljude. I toliko je opasno ne znat njihovo pravo kod nas. I zato je to temelj vjerovanja. Jer su od doba poslanika, ako što ovaj, od doba ashaba, ako što ovaj slučaj, i mnogi drugi, javili ljudi koji su i nevjerni sve proglasili. Koji su neki od njih bogovima smatrali, s druge strane. Od, poput sebe i ja, šija koji su Ali radi Allah, ono bogom proglasili. I kad ih je spalio vatru, rekli, sad smo ubiđeni si Bog, ja samo Bog kažnja vatru. On ih je spržio za primjer drugima. Da se vidi koliko je to opasno. Nisu do smrti odustali od toga. Protekvirili Ali i Muavio Haridži. Šije protekvirili sve ashabe Rafidije, prve osim grupe koja njima godila. Grupe se javile, svako na svoj način. Jedne odabere, pa pre, pre, preko njih ili po pitanju njih pretjera, a druge u džahedem utjera po svom vjerovanju. Allah kaže zadovoljan s njima. Ti kažeš čafir. Možeš misliti kakva je to objeđenje? A namaz ti bolje od njega kao što je slučaj kod Haridžija. Po riječima Muhammeda sallallahu alaihi ve sallame, bolji je namaz od bio Haridžija nego ashaba koji su zatekali. I bolji je post, i učenje Kur'ana, i to je osvjedočio Ibn Abbas, kad je otišao kod njih, kad je Allah poslao da ih pozove Islam. Ali zato Ibn Abbas kad je poslao da pozove Haridžija u Islam, prije nego što im je išta rekao, spomenuo najjači A šta mislite koji je najjači dokaz? Dolazi vam od ashaba Allahova poslanika Muhammeda sallallahu Ima vas 12.000, ali nemate jednog ashaba među vama, tvrdite da ste pravi muslimani. Nijedan od onih koji je prošao školu Muhammeda sallallahu makar sekundu, nije s vama. Nijedan od onih koji je učio znanje i nasledstvo Muhammeda sallallahu nije s vama. Dolazi vam od najboljih učenjaka, drugim riječima, a među vima nema ni pola učenja. Među vama nema ni pola učenja. Iako ste najbolji od svih pobožnjaka, boli ste odmah. Opisuje njihov stanje, kako je bilo, kako se on zadivio njihovim Kur'anom, njihovim pjegama na čelu i drugim stvarima od ibadeta. Ali prvo im je to rekao. Pa je onda sasvijek u jednim po pojedinim dokazom dok se neki nisu pokajali, a neki do smrti na zablodi ustrajali i dobili ono što su zaslužili na ahiretu. Zato je bitno da insan zna da je obavezan i da nas je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao, kao što nas je obavezao po svakom drugom pitanju, o kojem nas je obavijestio. Prije svega da Allahu vjerujemo, da tim po tom vjerovanju da djelujemo, a to se postiže u srcem, jezikom, riječ, e, e, srcem, jezikom i djelom. Nešto ima za srce i jezik, nešto samo za srce, nešto za djelo. Tako i ova stvar proizilazi iz toga da smo obavezni da ashabe poštujemo, da se tako izrazim, srcima, pa onda jest. I da oni imaju kod nas pravo i da moramo da pazimo svoje srca prije naših jezika. Jer neće jezik krenuti ako ovdje nije nešto. Što je usluću to na jeziku? To je kod nas kod svih. Poznate jezirke, ispravne jezirke. Ako mrziš, pričaš protiv. Ako voliš, hvališ. Ako pretjeruješ u ljubavi, onda ga uveličaš previše. Pretjeruješ i u riječi. Pa kaže se nametu, sigurnost, zdravlje, cjelovitost, ispravnost, kulubihim wa alsinatihim, srca i jezika po pitanju ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada kema wasafahum Allahu bihi fi qawlihi ta'ala, kao što ih je Allah opisao od njegovim riječima, koga je Allah opisao ovim riječima? Vjernike. وَالَّذِينَ ja'u min ba'dihim, Oni koji su došli nakon njih, يقولون govori wa li لنا alladhina الذين bil iman. Gospodar, oprosti nama i našoj braći koji su nas pretekli ima. Neko će reći što, kako znamo da se odnosi na njih. Znamo i zna jačeg dokaza u tefsiru Kur'ana, a to je kontekst. Prije toga dva eta govore o muhađirima i ensarijima, o ashabima Allaha, poslanika Muhammeda, kao što je suri Hašri. فالله كاتك القبر وراتهم نمطين وللفقراء المهاجرين الذين أحسروا في س... الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Fukarama među muhađirima koji su istjerani, protjerani iz svojih kuća, ostavivši svoj metak, odvojeni od kuća i metaka njihove osobine su jeb tebuna fadlan min Allahi wa redvana, traže od Allaha dobrotu i njegovo zadovoljstvo. Wa jensurun Allaha wa rasul pomažući Allaha i poslanika. Una ikehumu sadiku. To su oni kod nas je škrto prevodi koji iskreni, a najmanje se može reći iskreni i ispravni, jer sidk je potvrda onoga što je u srcu dijelima. I sam ajet o tome govori je onaj ko hoće da bude spašen, neka se sjeti završetka sure Al-Ma'ide, gdje Allah kad govori o sunjem danu kaže Hada jevmu janfa'u sadiqina sidku. Ovo je dan kad će iskrenim pomoći njihova iskrenost. Ali ne kaže ihlas, ne kaže, što znači samo iskreni, ne kaže sidk. A sidk je potvrda vjerovanjem djelovanja. Potvrda vjerovanja djelovanja. Da kaže fukare među muhađirima, Kod nas kad kažeš fukara, uvrediš čovjeka. Najbolji. Muhađiri koji će prije ući u džennet na 500 godina, odnosno na ostale su fukara među muđahađirom. Na sutnjem danu. Koji su protjerane Allaha radi, ostavili su i kuće i metak. I posao i sve što ima. Cijeli život sa vjerom i na kraju s vjerom samo pobjegom Tražeći Allahovo zadovoljstvo i dobrotu od njega, to je iskrenost. وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ Pomažući Allah i poslanika, to je potvrda onog što je u srcu. Prvo je spreman bio da žrtve što ima, drugo nastavio se da se bori. Nastavio da se bori. E takvi su sadici ako pokaže još više tog sitka, onda zove se dik, to je još više. Ali minimum za spas je sitka, obični, da budeš sadnik. A to znači da ti riječi prate djela onome što od Allah od nas traži. Da to potvrdi žrtvom, ulaganjem truda. Zatim kaže وَالَّذِينَ تَبَوَّا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ U sljedećem ajetu kaže i oni koji su, kaže, ili onima koji su prije njih pripremili kuću i ima doslovno prevedeno, to je pripremili Medinu za ima. Pojavili se, proširili se, da vam pripremili teren, da mogu primiti muhađire. opisuje njihove osobine, kako su dijelili, kako nisu bili škrti, kako su davali njima, kako su čak davali prednost njima na drugim. A zatim spominje ovaj ajet, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ A oni koji dođu nakon njih, znači nije muhađari, te ansari, nije ashab. يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ Govori gospodaru, prosti nama i našoj braći koji su nam pretekli iman, u imanu. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا Nemoj, kaže, da u našem srcu ostaviš prezira prema onima koji vjeruju. Gil je mržnja, prezir, nezadovoljstvo, sve ono nelagodno što osjećaš prema muslimanu. Nije rečeno ne daj nam toga. Ne, ne mogu, nemoj ostaviti ništa od toga u srcu. Izbaci sve. Dova vjernika je. Oprosti njima koji su nas pretekli. A prvi koji nas je pretekli u imanu su ashabi. I zatim svi oni koji su prije nas. Pogotovo oni koji su bili sebe da se mi vratimo vjeri. Da ih se ne smije zaboraviti u dobi. Da se to mora poštovati. I ne smije, kaže, biti prezira prema vjernicima. Ovo je opšte ajde jer vjernik se vrednuje prema vjerovanju i voli sprem vjerovanje. I ima ona šerijetska mrtva ili prezir koja je obavezna. Da vjernika koji ima u sebi neispravnog objeđenja, voliš koliko je ispravan i mrziš koliko je neispravan. To je Allah naredio na drugim mjestima. Tako da se ova doba i ovaj prezir ne odnosi na to. Da ne bi neko dokazio ovim kao što dokazuje ajetom huva sa vakum, sa makom od muslimine, ono se nazvao muslimanima, pa stavljaju da ne, ne treba taj ajet ili ovaj, a sami selektivno određuju opet koga treba voljeti, koga ne treba, jer ne primjenjuju to na sve vjernice, nego samo neku skupinu čije su šupe pokupili. Da znate da je uopšte ajet koji je drugim ajetima i hadisima. Prva stvar, druga stvar, odnosi se na mržnju koja nije šarijetska da ti ne znam šta uradi od dunjaluka i da ne znam šta čuješ o njemu, zapamti da je on vjernik. I to ne neki vjernik, nego najbolji vjernik, ali kada pita nasa. Zapamti da je Allah sa svim njegovim greškama rekao za njih da je Allah s njima zadovoljan. I zapamti da nikom više se njima nije rekao. Osim jednoj grupi za koju je spomenuo, kad kaže koji ih budu slijedili u dobro. Pa ako hoćeš uspije, ako hoćeš zadovoljstvo, Allah uzvišenog. Ako hoćeš spas, poštuj one prije tebe koji imaju pečat, ugledaj se na njih, na njih i ustraj u tome. Kako se poštuje srcem pa jezicom? Srcem ih voliš, srcem znaš i ubiđen si da je Allah zadovoljan s njima, srcem vjeruješ da su najbolji vjernici u odnosu na ostali iz umeta Mohameda sa zemlji, čak su najbolji od svih vjernika koji su hodili za njom, nisu bili poslanici i vjerovjesnici. Srce mjeruješ da je istina sve ono što je Allah o njima objavio ili poslanik, sa sve o tome ćemo govoriti malo kasnije, neke posebne primjere. Srce vjeruješ da nisu svi isti, da ima bolji od boljeg, ali nisu gori od gori nikad. Srcem ne sudiš jednima protiv drugih onome što se desilo među njima, osim ako imaš rijatski dokaz gdje Allah ili poslanik te sudi za tim jezikom sve to ispustiš, propratiš. Ljubav koja prema njima pokažeš. Govoreći kad se njihovo ime spomene ili grupa radi Allahu anhum, je Allah s njima zadovoljan. Dobiješ za njih zadovoljstvo, potvrđuješ da vjeruješ da je istina ono što je Allah rekao. Ne ulaziš svojim jezikom u ono što se desilo među njima, a o tome će biti ako voda poseban des, on ima Allah da olakša. Uglavnom Allah opisuje vjernike kao one koji dove i oprosta traže za one koji su pretekli u imanu i koji ih ne mrzne i dove Allahu da izbaci najmanji trud mržnje, trud mržnje iz srca. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه Kaže, radeći po hazizu poslanika sallallahu aleyhi ve sellem u kojem kaže tako mi onoga u čoj ruci moja duša. Poslanik sekunda nema po 30 sekunde. Nemojte vrijeđati moja ashabi. Tako mi onoga u čoj ruci moja duša, nemojte vrijeđati moja ashabe, jer kad bi neko od vas kaže podijelio brda koliko je uhod, ne bi postigao nagradu pregršti njihove. Zlata koliko je uhod, brda uhoda ne bi postigao nagradu predgršti, niti pola predgršti. Može li ko zaradi zlata koliko je umrlo? A vallahi da zaradimo, niko ne bi se brekao toga. Kad bi udijelio kuhod zlata, zamisli sebe, a ne odnesi se na tebe. a ashab udjeli pregrš zlata ili šaku zlata. Jeste li isti? Jeste li bolji? Niste isti. Nije vam ista nagrada kod Allaha. Nego i nego obori. To je kad bi se hadis odnosio na nas. A ne odnosi se na nas. Jer hadis je rečen Halidu ibn Velidu, njegovoj ekipi, ashabima. koji su se zakačali sa Abdurrahmanom i Mnaufom i njegovom Posvađali se i počeli se malo da usvađi vrijeđe. I Halid malo bio brži na jeziku i poslanik sallallahu alejhi ve sellem to učio. Pa se okrenuo osobi koja je primila islam kasno, a ashab je, i Allah je za nek, s njim zadovoljan. I odnose se na nek sve one stvari koje sam spomenuo i koje ćemo vremenom spomenuti, nije mi sve na upalu početku. Koliko je Allah popita nije dobrota tabijan. I kaže ashabu kasnijem, za ashaba prvog ranijeg. moj psovat moje ashabe. Ko da ga isključi, a ne, nego ova je preči. Jer je primio islam ranije, žrtvovao se ranije. Jer Allah kaže nisu isto oni koji primio islam prije osvojenja i posta. Govorit ćemo o tome šta je fetar. I to se spominje. Ja Khalid ibn Velidu, Allahovoj sabli isukan kaže, kad bi ti tvoj podijelili ko uhud, a ovaj pregraštili šaku, nećeš ga dostići. I zato nemoj da pričaš protiv njega. Kad bi ja i ti planetu dijelili, nećemo ih dostići. I opet ljudi najviše kaj volim da čitamo historiju ne stvari, kako je mogao Halid to uradi, kako je mogao ovaj šuti pokrije sa ušima, da te Allah nije, dok te Allah nije počeo pokazivati ljudima tvoje grehe, pa da se svi vrete kako si ti mogu napraviti milijardu jedan grijeh u mjesec dana. Šuti, Allah mu oprostio, jel tebi oprostio? Allah zadovoljna s tim, jel s tobom zadovoljen? Šuti i brini se o sebi. Za one koji su zalutali, Allah kaže, o vjernici, brinite se o sebi, neće vam navoditi koji je zalutao. Ovi nisu zalutali, ovi su uspjeli i ti hoćeš svoje sevape njemu da daješ. Stvar je izuzetno opasna, nije slučajno u akidi spomenuta. Poslani sam sama sahaba kritikuje radi sahaba koji je preči od njega. I to ovako žestokom kritikom. I ovako ih razdvaja. U nagrade, ovoliko. Pa kako je tek za nas? Koji smo muslimani posljednjeg vakta, muslimani čahurama, Allah zna šta je u našim suštinama, muslimani godinama, Allah zna da će biti do kraja života. Muslimani takvi kakvi smo svako od nas nebe najbolje poznaje. I opet među nama najviše ima priča o sahabima. I najviše se knjiga obradilo i napisalo, ulađeći u te neke sporne stvari, analizirajući njihove mahane i sudeći njihovim postupcima. A ljudi su bili ljudi i ljudi grešet moraju i grešaka su imali. Samo ih Allah uzdigo na svim ostalima Pa se to njihovo pravo mora da poštuje. Zato kaže šeheh dalje وَيَحْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَسُنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ I prihvataju sljedbenici pravog puta, sljedbenici izvornog islama, sljedbenici ehli sunnata wal džemaata. Vjeruju Allahu, jer pokoravaju se Allahu kad kaže oni koji dolaze nakon njih traže oprosta, i bježe od mržnje i prezira i vjeruju da ih ne mogu dostići u nagradi po hadisu kojeg sam spomenuo malo prije, a zatim kad je prihvataju sve ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu i koncesu islamskog umeta, a sami su bili nakon složni. I zato su govorili ovim novima kad dođu, dolazimo od shaba, to što se rekao da ne znam čime dokazuješ, kojim ajetom. Ako ashabi u to nisu vjerovali, to je pogrešno shvatanje. To nije sljedenje, sljedenje ajeta. To, nije, to je sljedenje tvog razumijevanja pokvarenog, neispravnog dolazim ti od ashaba. Ibn Omer kada je čuo za novo mišljenje koje reći im, kaže da sam, da sam čisto od njega, si ih se odrećen. A takvih mišljenja danas je najviše među bradanima. Mišljenja koja su nastale nakon ashaba, dakle Allah manu. Kaže, prihvatili sve ono što je došlo u Koranu i sunetu koncenzusu od njihovih vrijednosti i njihovih stepina. Od njihovih odlika i njihovih stepina nešt, neke osobine koje, po kojima su poznati pojedinci ili zajednica, koje Allah spomenuje i pohvalio to slodlitke, ili stepene kojim je već presuđeno im. Jer među njima ima ljudi imenom i prezimenom džennetom obradovanje. Nema nakon njih niko. Među njima ima grupa posebnih koje su posebno džennetom obradovanje. Među njima ima grupa posebne koje je rečeno neće uvat ruć. Među njima grupa ima kojima je rečeno od strane Muhammeda sallallahu zem radi šta hoćeš oprosti na tijel. To nikad niko nije prije ni posle dobio tako. I opet ljudi se dignu, umjesto da uče njihov život bolje nego što uče svoj neke loze i ne znam nijam šta, kako bi se ugladali na njih, pričaju protiv njih i kaže ja ne znam. A znao je pričati protiv. Pa nije isto vrednost i odlika i stepen. Naprimjer, Ebu Bekri je došao i na Allahovom putu udjelio cijeli imetak. Kao što spominje šeh imenu komentara vas To je odlika. To je ono što njega odlikuje na drugima. To niko nije uradio sin njega. A njemu nije jednom se desilo. za razliku od položaja i stepena gdje je došlo konsensus ashaba da je Ebu Bekr najbolji od svih ashaba, to je druga stvar. Pa ovo drugo je stepen, jer pored ređa. Ili neke druge stvari, govorit ćemo, ako Bog da, šeh odmah prelazi na te stvari, pa kaže. Smatraju boli onoga koji je udjelivao prije pobjede, a to je, kaže, ugovor na Hudejbi i borio se u odnosu na onoga koji je udjelivao posle i borio se. Allah udjelivanju nevinika ne prima onaj od nevjernika koji djeluje na Allahu, koji djeluje na dunjaluku, to mu se vraća u dunjaluku. Što više daje, više ima, na ahiretu nema ništa. Tako, šejh ovdje koristi termin koji je došao kuranski. Jer se Kur'an obraća vjernicima ashabima. I gdje Allah uzvišnji kaže, la jeste vi minkum men anfaqa min qabli fethi wa qatel, ulaike a'zamu darađadan min alledine anfaqu min ba'du wa qatelu, wa kullam ba'da Allahum husna. Nije isti među vama onaj koji je među vama, ovo vjernicu, ashabi, Pa se ovdje imam podrazumijeva. Ko udjeljuje prije fetha, prije osvojenja, prije pobjede i poslije. Ovi su bolji na većoj dereči od onih koji su djelivali kasnije, koji su primili islam kasnije pa dijelili kasnije. I to je hadis je tumačenje ovog ajeta. A svima je, kaže Allah, obećao al-husna, al-husna je prije svega džennet, a znači svako dobrotu. Svi ćete dobro proći. Svi ashabi. I oni koji su zadnji islam primili, oni koji su prvi. Ali nisu isti. I ne mogu biti isti. I zato še kaže, smatraju ehli sunnet, spašena skupina, ispravni vjernici, izvorni muslimani, smatraju da su bolji oni koji su vjerovali, povjerovali prije oslobođenja ili prije ugovora na Hudejbiji u odnosu na one koji su to uradili poslije riječ Feth i sura Feth je objavljena po pitanju velike pobjede oko koje se od nama razilazi na što se tačno odnosi da li ona koja je poznata što prvo nam umpadni ljudima kad čuju a to je osvajanje Mekke ili ona za koju su ashabi govorili vi smatrate, u njima posljednjih vi smatrate kao što je kod Buharije vi smatrate da je pobjeda ili osvajanje, osvajanje Mekke a mi smo ugovor na Hodebi smatrali pobjedu. Allah govori najviše o u usuri, o ugovoru na Hudejbiji. Kad su poslani sa osem jashabi krenuli na umru, sa nešto lahko oružje, što im treba na putu, što je bio običaj tog naroda. Krenuli da obavi umru. I došli do mjesta Hudejbija, na granici između Harema i onoga što nije Haram, kod Džide, ili put Meka Džida sad, i poslali zaslanika da najave da oni dolaze u miru, da dolaze na umru, da obeđuju Allahovu kuću. A mušnici su prije toga i kureši inače poštovali kogu dođu na umru, to je sveta stvar, pusti ga kakve god. Sretne ubicu svog oca, ne diramo ga nikako. Sve dok je, pa su očekivali da će ući i proći, obaviti umru i vratiti se. Pa su poslali Osmana radijallahu anhu da na nagovijesti tu stvar, pogotovo zato što on imao dole i veze i ljude koji su brinuli njegovom metku i tako dalje, bio je siguran za razliku od drugih sahaba. Pa je neko raširio vijest da je Osman ubijen. To se smatra jako velikom provokacijom i direktnom objavom rata kod nje. Ubit iz aslanika, to su radili samo najgore. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo pod drvo, neki kažu da je sidra, neki kažu nešto drugog, nije uopšte bitno. Veliko drvo sa hladnovinom. I pozvao sahabe da mu daju prisegu na borbu do smrti. 1400 sahaba pravih 1401 ashab ukupno bio. Jer ashab isto što je musliman, a štinom je svako koga je vidi. A suština štinom onaj kod, kod Allaha primio. Jedan monafik sakrio se pod devu, kaže. Izvrto, nije htio da da prisegu. I na se ne odnosi ništa od ovih stvari. Pa su ashabi dali prisegu na vjernost, na borbu da smrti, niko poveći neće. Prodali život u momentu. Ostalo stojili samo činkast. Jer ih je bilo malo, i nisu bili naoružani, nisu bili za borbu pripremljeni. A borba im je već najavljena. Među vremenu se izdešavalo što se izdešavalo, nije Osman ubijen, iako je poslanic sam to pretpostavljao, pa je u momentu njegovog osustva da uzeo svoju drugu ruku i rekao ovo je za Osman i onda je prisegao. A to mu je bolje od mnogo drugih stvari kao što je prije toga nekoliko puta obavijestio novu obavijest koju niko nije drugi čuo je rekao o sahabima koji se čudili, ovo vjerujem ja, jebu Bekri Omer. Jer je znao da će oni povjerovati. I bio je siguran da bi Osman da je tu i on bi prisegao na vjernost. Pojenta je da zbog te žrtve Allah subhanahu wa ta'ala ih je počastio puno, spominjući se kasnije oni posebno, i dao im je istoga mnogo čudnih događaja u tom vremenu koji se desio i u ovome i mnogim drugim događajima, nemojte propustiti priliku, ako ne možete lično, onda preko interneta da pregledate predavanje šeha Dana Fejtića koji je počeo polako sa sirom, sve će ovo doći, ako već nije, a vjerujem da nije na početku je, ide detaljno i stručan je, pa informišite se za detaljima i čitajte knjige, jer historija se ponavlja. I treba Treba da vidimo ko su ti koji su, svoj, koji su svoju krv lili da bismo mi muslimani bili i kako mi se trebamo prema njima uhoditi i kako se do dženeta dolazi. Nakon toga Allah nije dao ono što su svi očekivali. Srce im težila, česnula, jezici im prije toga pjesme i stihove pjevali o Kabi, o Meki, koji su toliko željeli. Allah nije dao da odunje. Allah je dao da se potpiše sporazum koji treba traje deset godina, gdje je poslanik sa svem vanštinom žestoko ponižen, Allah to pobjedom naziva. I zaista je bila pobjeda. Bilo tu popuštana raznoraznih, u onome gdje se smije i može popustiti, to je dokaz za mnoge stvari u šarijetu protiv mnogih nakaradnih razmišljanja nekih koji misle da su na pravom putu je Allah ta tu stvar koja je prethodila osvajanjem Hajbera i obogaćivanjem ashaba i osvajanjem Mekke i primanjem čitavog polotoka Islama i ulazka u Islam mnogih plemena u Medini među vremenu u tom periodu i svašta nešta od koristi Allah to naziva pobjedom. A kasnije je bilo formalna pobjeda ulazak u Mekku bez borbe. Kad je Allah ti Nakon niza godina. zato mnogi učenjaci smatraju, i to se prenosi od nekih ashaba, kao te kod Buharije, da je feth ili pobjeda na koji se odnosi ovo nisu isti oni koji dijeli prije i poslije ugovor na Hudejbiji, a ne osvajanje Mekke, a ima i drugo mišljenje. Zatim kaže, وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنْسَارِ Smatraju da su bolji muhađiri od Ensara, od Ensarija. Muhađiri su muslimani koji su primili islam u Mekki, a zatim Allaha radi ostavili sve što su imali kako bi sa svojom vjeru, vjerom pobjegli i svoju vjeru, a ne živu glavu sačuvali, jer su posle u ratovima učestvovali i priseke da, na, na, na smrt davali, nego su Allaha radi Meku, koju su voljeli puno više nego što mi volimo svoje mjesta, ostavili i sve što su u njoj imali ostavili i otišli kako bi vjeru sačuvali, iz vjeru branili, i za vjeru živjeli, i u vjeri živjeli, I onda kad je Allah oslobodio Meku, a to što je vraćao moja hijđra i badet, hijđra je propis, hijđra nije samo protjerivanje, kao što mi mislimo danas, svako ko je protjeran muhađir, a ne bi niko što odšao da se pita. Hijđra je ostavljanje Allaha radi. Kad je ostvojena Meka, I kad je arapski polotok bio siguran, oni se nisu vraćali da im se ne pokvarila hijđa, da im su umirali u Medini i na drugim mjestima da ostane ta nagrada, zato što muhađir nije isto bit ko neki drugi muslima. Allah spominje uvijek muhađira pa ensari I poslani sam samo hadisima. I zato su najgori vjernici muhađiri. Zatim ensari. Ko su ensari? Oni koji, kao što ime kade, koji su pomogli, pomagači. Koga su pomogli? Pomogli Muhammeda sam sam i njegove sahabe muhađire. Dočekali ih, popolovili s njima sve što imaju. Primili ih, pobratili se, pobratili se s njima pomogli islamu pomogli Muhammeda sa svem, ko što ga niko kao grupacija prije i poslije toga nije pomogla. A bilo je pojedinac od muhađa preo koji su ga pomogli više. Salavatu rabbi wa salamu. I zato su najbolji vjernici muhađir, zatim ensari od ashaba. I najbolji vjernici svih muslimana su ashabi. Među njima će biti najbolji pojedinci, najbolji grupacije, koji ćemo o tome. A među ashabima generalno, boli su oni koji su primili islam prije, sulha ugovora na hodebi, nego oni poslije. Zatim kaže وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَكَانُوا ثَلَاثَ مِئَةٍ وَبِدْعَةَ عَشَرٍ اِعْمَنُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Vjeruju, kaže, da je istina ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao za učesnike Bedra. Bilo ih je kad je 310 i nešto. Koliko je bilo učesnika Bedra? A? Broj ste računimo. 313, tako nas uče. jedno mišljenja, nije sporno. Ali ispravno da je bilo između 310 i 320. Zdačan broj ne zna. Zato što je kada je bilo 310 i nešto. Bita, bita, ovaj, bita je kod Arapa broj između 3 i 9. Znači 313, 14, 15, 16, 17, 17, 19. Bilo je u tom. Toliko. Nije bilo 320. I nije bilo manje od 310. Nego je bilo više. I bilo su ljudi koji su također izašli da pokupe gotovinu, plijen da uzmu gotov, bez borbe, bez spremnosti na borbu, bez želje za borbom, pa su naletli na trostruko na moćnije ime prijede. I morali su Allahom morali su kupe s njim. I nisu se povukli. Nego je Allah pomogao pobjedom. Pa zato što su bili spremni da se žrtvuju, Allah kaže su želeli ono drugo, a ne borbu. Allah je dao borbu i dao im veliku pobjedu. I o spici na bedru također treba insan puno da čita i sluša koji svakom drugom događaju u životu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poenta je da je Allah subhanahu wa ta'ala pogleda učesnike bedra kao što je u hadisu i rekao I'amenu ma ši'tum fa kad gafartu nekom. Radite šta hoćete, vama je oprašteno. To je najava cim Allah uprosti svaki drugi grija, ne da im je dozvoljno činje grija. Oni su bili i dalje najbogobojazniji ljudi, ili među najbogobojaznijim ljudima. I dešavalo se među njima manje ili veće greške i grijesi ali nije zabilježeno da je iko od njih izašao iz vjere. Da je umro na kufru, da je ostavio islama, bilo je drugi osoba. Jer Allah ne bi to rekao da nije znao da će oni ostati na imanu. Također neka djela koja su radili neki od njih, ovim hadisom se tumače, jer ovo je došlo u hadisu, tumače se drugačije od njihove vanštine, upravo zbog ovog što im je rečeno. Pa oni imaju posebnu odliku koju nema niko drugi od ashaba da mu je rečeno poslaniku su oprašni prethodni i budući grijeci. I stanovnicima bedra, bedra je rečeno radite što hoćete oprostit ću. Pa nije isti koji je bio na bedru ko, ko nije. Makar bio asa, makar primio islam ranije. I zato je Omer Allahu anu, kad bi bila neka bitna stvar, krupna odluka, sabjerao one koji su preživjeli i njegov vakt, njegov vakat doživjeli od onih koji su na bedru učestvovali, pa se s njima savjetovali, jer su oni posebni u odnosu na drugi ashabe. Kaže, وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 Kaže također sljednici pravog puta vjeruju da niko od onih koji je dao prisegu pod drvetom, o tome sam malo prije govorio, neće ući u vatru jer je tako obavijestio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zbog one žrtve koje su spremni Allah radi bili podnijeti, Allah im je dao garanciju da niko neće ući od njih u vatru i spomenuo je u Kur'anu لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة Allah je kaže zadovoljan već sa vjernicima koji su dali prisegu pod drvetom. Bilo ih je, kaže, 1400 ili oko 1400 ili više od 1400. I ona jedan što je bio s njima, a u naj, najnižnijim džehennemskim izinama vječno će biti. Imao priliku samo da pruži ruku. A neće što nije u srcu, neće izaći na dijelima mesku. Zato je bitno da insan analizira svoje srce. Ne bi se sakrio ko bi vam među toliko masu neće primiti da on nije dao. Primiti onaj koji treba, ne daje se Muhammedu, daje se Allah. Ne vjerujemo mi ni zbog koga, pa ni zbog Muhammeda samo se. Ne vjerujemo zbog Allaha i Allahu sam i na ovom vjerovanju. I njegovo zadovoljstvo tražimo. Allah sve zna. Njemu ne može se sakriti. Nije bitno što ljudi o te misle, da li te ili kudar. Bitno je kakav si kod Allaha pa je Allah subhanahu wa ta'ala tim preko Muhammeda sallallahu sallam postao poruku da niko od njih uvat neće ući. I ashabi su to poštovali tako vjerovali. A samim tim su svi indirektno obraćeni, ob, ob, ob, obradovani džennetom. Zatim šejh kaže: "Ve yeshhaduna bil jannati liman shahida lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kal Ashara ibn Thabit ibn Qais ibn Shammas wa ghayrihi min as i kaže svjedoče džennet onome kome je osvjedočio to Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kao što su desetorica i Thabit i drugi ashabi. O ovom ćemo ako bora govoriti sljedeći put detaljnije jer ovo je vezano za nekoliko tačka, tačaka akide koji nam trebaju a tiču se sadašnjih stanja i odnosa prema vjernicima. Uglavnom, sljedevnici pravog puta tvrde poimenično da će ući u džennet samo onaj za kog imaju dokaz poimenično da će ući u džennet. A za ostale govore po osobinama. Kao što su destorice i drugi, o tome će kobuda biti govora. Da rezimiramo ovu stvar. Obaveza onome ko hoće u džennet je da voli Allah i da voli sve one koje Allah voli. Da vjeruje u Allaha i da vjeruje Allahu ono što je obavijestio Kur'anu i sunnetu. Jer sunnet je objava od Allaha, nisu proizvodni reči Muhammeda s.a.w. To znači da je obaveza da voli poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i ostale poslanike vjerovjesnike onako kako ih Allah voli po redu slijedu kako nam je obavješteno. Kako na, kako smo obavješteni, kako nam je preneseno. A zatim da voli sve one koje voli poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili kojima nam je naređeno, došla naredba da volimo ih poput ashaba, za koje Allah kaže zadovoljna je s njima, za koje poslanik sam, sam kaže da su najbolji, te da čuva svoje srce od onoga što se suprostavlja tom ljubavi i tom poštovanju koje nam je obavezno. Pa ako poslanik sam, sam kaže nemojte vređati ashabe, a vređanje je po definiciji um, omalovažavanje ili um, umanjivanje vrijednosti riječima, ili govor pred nekim ono, o njemu ono što on ne voli. Isto što je gibet, braćo moja, ako je u to je seb ako je u prisustvu. Čim čovjeku pričaš ono što on ne voli u lice, ti ga psuješ, ti ga vrijeđaš po šerijetu. Ako je to iza leđa, onda je to gibet. A vrijeđanje, braćo moja, ne ide samo iz jezika nikada nego ono što misliš, to je kažeš. I zato onaj ko očisti svoje srce prema shaba, sačuvat će svoj jezik po pitanju onoga što ne bi smio da kaže nima ili onima. Pa je obaveza muslimanima da vole ashabe, da poštuju ashabe, da ih smatraju najboljim, da, da uče dobu za njih, radi Allahu anhum, kad, se, kad ih spomenu, da se razlikuju od onih koji ih ne poštuju i vrijeđa, o njima ćemo govoriti ko bolje detaljnije o tim sektama i njihovim nekakvim razlozima kako bismo se začuvali. Prije svega, znali šta moramo. Te da svoj jezik čuva o bilo kojeg negativnog govora o njima. negativnog ocjenjivanja njih kao zajednici ili pojedinaca među njima. Da, oni su bili ljudi oni su činili grijehe. Među njima bilo je bludnika, među njima bilo alkoholičara, među njima su se dešavalo, dešavalo ubistva, među njima su se dešavali fitne, među njima su se desili ratovi mani ili bitke. I to je bilo i to niko ne negira. I oni su takvi kakvi su. U konačnici, u džennetu. Oprešteno im. Obećana im nagrada, Allah s njima zadovoljan, oni s njim zadovoljni. I imaju pravo nad nama kod nas, obavez da ih poštujemo i da šutimo onom se kod njih čamo. Da se na njih ugledamo dobro, a da ostavimo ono za što imamo dokaz da ne smijemo raditi. Da im nalazimo opravdanja, a vidjet ćete koliko je šeh ovdje spomenuo opravdanja za, ta, za te događaje koje sam ja sad. Jedan od njih je opravdanje dovoljno da, da im se oprosti. A niz šeh je spomenuo ovdje razloga zbog čega su oni u pravu ili bolji od nas makar mi proživjeli život bez da pogriješimo te njihove greške. U koje su oni Allahom vodom zapali. U globalu najbolji ashabi, najbolji vjernici su ashabi, a najbolji ashabi su muhađeri, zatim učesnici Bedra, zatim ensarije, zatim oni koji su bili i dali prisegu na drvetu, zatim oni u globalu koji su primili islam prije hodaj bije ili prije osvojenja Mekke općenito po drugom mišljenju, a zatim ostali ashabi. I svaki od njih koji je sreo poslanika sallallahu ve sallam vjerujući u njega, zatim preselio na tome, ima sva obećanja, odnosi se na ima će sve nagrade koje Allah obećao ashabima, ali nisu isti. Među njima imaju pojedinci koji su bolji od drugih, vredniji od drugih, neki su za života i to u ranoj fazi svog života obradovani džennetom, neki kasnije, neki nisu nikako, o tome će biti govora ako Bog da, ali to je generacija koja se jednom pojavila i nikad se više pojaviti neće. I nikad nije se pojavila nije. Ljudi koji su primijenili ono što Allah hoće od vjernika. I nikad niko više neće onako uraditi ko su se oni uradili. I onako se što tvoje ko su se oni i onako vjerovat kao što su oni. Najčudnija moguća vijest. Da je krava se okrenula i rekla čovjeku nemoj me ja, nisam ja zbog toga stvoren. Poslanik sredem unaprijed kaže ja ovo vjerujem, jebu bekrio me. Znam da će i on vjerovat. A vjerujte i mi. Da je Allah uzdigao Muhammeda na sedam nebesa u dijelu noći vratio ga. I još do kuca i nazad. Ebu Bekr kaže, ako je to on rekao, onda je tako i bilo. Završena priča. U najtežim momentima kažu Muhammedu s.a.v. Nećemo ti mi reći ko što su Musao rekli, nego vidi ti, ti voj Bog, borite se. Nego ako kreneš preko vode i mi ćemo za I mnoge druge stvari koji su o njima poznate. I zato neće nikad biti neko sličan njima. Ali se može vjernik ako hoće uspjeti ugledat na njih i mora. I može se vjernik dobro griješiti prema njima. A ne smije. Pa mora da nauči njihovo pravo kod nas i mora da ih postoji. Ovo je prvi u nizu dersova o ashabima. Ima priče još, molim Allah da nas uputi i pomogne i popravi. I nadahne da ovo završimo kako treba. Halalko na način izlaganja ima svoje povode. Molim Allah da nas pomogne, da živimo sebi primima, dobro činimo, a kad presnimo na smrtne muke, pod zadnje muke prosjetimo. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى